الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه أما بعد 8 dars biz oldingi darslarda mubtadoning va xabarning qachon oldin kelishligi vojib ekanlik o'rinlarini bayon qilib o'tdik endi bir mubtado va xabarni bir o'rni qoldi bu o'rnida mubtadoni oldin qilsak ham joiz xabarni oldin qilsak ham joiz farqi yo'q bunda ya'ni bunda chigallik topilmaydi yuqoridagi mubtadoni oldin kelishligi yoki xabarning oldin kelishligidan maqsad u chigalni yozishlik edi mubtado bilan xabarni o'rtasidagi chigalni yozishlik ammo bir o'rinlar keladiki unda mubtadoni oldin aytsa ham xabarni oldin aytsa ham farqi yo'q unda chigallik topilmaydi bularning mashhurlari uchta ba'zi nahushunoslar yana boshqalarni qo'shgan biz hozir mashhurlariga cheklandik uchtani aytishlik bilan cheklanamiz inshaalloh birinchisi mubtado ma'rifa bo'lib xabar shifi jumla kelsa shunda mubtado oldin o'tadimi xabar oldin o'tadimi farqi yo'q mubtado ma'rifa kelishi kerak xabarimiz shifi jumla qanday usmanu fil fasli usmon atoqli ismmi kimnidir ismi biz bilamiz uni misol atoqli ismlar ma'rifalikda eng kuchlilardan biri Usmonu fil fasli fil fasli shifi jumla shifi jumlalar biz aytdikki doim u xabarga taalluq topadi mana bu o'rinda usmonu fil fasli desak ham fil fasli usmonu desak ham mubtado bilan xabarni ajratishlikda biz chalg'imaymiz Chiyali topilmaydi usmonu qayerda bo'lsa ham u mubtadoligi aniq bo'lib qoladi shuning uchun mubtado oldin keladimi xabar oldin keladimi unda farqi yo'q joiz ikkalasi va ikkinchi o'rni mubtado ma'rifa bo'ladi xabarimiz nakra bo'ladi ana biz bilamizki mubtado doim ma'rifa bo'ladi xabar ma'rifa ham nakra ham kelaveradi lekin xabar nakra kelib qolsa mubtado ma'rifa kelib qolsa bu ham aniqki ma'rifasi mubtado bo'ladi nakrasi xabar bo'ladi shunda qaysi biri oldinga o'tsa ham farqi yo'q uni misol at tilmizu mushtahidun at tilmizu ma'rifami u oldin kelsa ham at tilmizu mushtahidun desak ham at tilmizu mubtadoligini bilamiz mushtahidun oldin kelib mushtahidunit tilmidu desak ham mushtahidunit tilmidu mushtahidun demak xabar muqaddam ekan deymiz at tilmidu mubtada muahhar deymiz chunki bunda hech qanday ichgarlik yo'q hamma xatardan xoli bo'ladi uchinchisi mubtadomiz nakra bo'lib bir unga ikkinchi bir sifatni sifatlanib qo'ysa marfaga aylanib qoladi misol tilmizun mushtahidun fil fasli mana shunday o'rinda tilmizul mushtahidun bu albatta mubtado bo'ladi fil fasli hech qachon mubtado bo'lolmaydi shiva jumla bular shunday o'rinda tilmizul mushtahidun fil fasli desak ham joiz fil fasli tilmizul mushtahidun desak ham joiz chunki tilmizunni mushtahidun bilan sifatlab qo'ydik tilmizun nakra unga mushtahidun sifatini berganimizdan demak bu tilmiz bizga taniqli kishi yoki unga bir sifatlar bilan u ma'rif kishiga aylanib qoldi shogird qanaqa shogird unda ishtihodi bor bo'lgan shogird demak ma'rifalik bo'ldimi bu mubtado bilan xabarni o'rni almashishlikni chigallashtirmaydi shunday o'rinda mana shu uchta o'rinda mubtadoni oldin kelishligi ham joiz xabarni oldin kelishligi ham joiz biz darsimizni davom etamiz hada qalamu faridin hada ismi ishora mabnun ala sukun fi mahalli raf'in mubtadoun qalamu faridin qalamu اسم مرفوع بالضمة الظاهرة مضاف خبره مضاف مضاف بولد زم ظاهرة بولد قلمو بولد هذا خبر بولد فريد مجرور بالكسة الظاهرة مضاف إليه مضاف إليه بولد فريد وإضافة والإضافة إضافة نامية لامي إضافة بولد هذا مستر محمود بو محمودنين chizg'ichi هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مستارو اسم مرفوع بالضمة الظاهرة مرفوع اسم bo'ldi zamma zohira turibdi mudofun demak muzof bu xabaruhu hadani xabari bo'ldi mahmudin mudofun ilay majrurun bil kasrati zohirati val idofatu idofatun lomiyatun bu ham izofa lomiya bo'ldi Hada qolamuk. Mana bu yerda endi bizga yangi bir qoida keldi. Qolamuk muttasil zamirlar bo'ldi. Ka, hu, ya bular hammasi zamirun muttasillar. Biz yuqorida aytib o'tdikki, zamir ikki qismga bo'linadi dedik. Zamirun munfasilga, zamirun muttasilga. U birinchi zamirun borizun va zamir mustatirga bo'lingan edik. Zamirun borizni o'zi ikki qismga bo'lgandik. mufasil va mustatir mufasilni biz aytib o'tdik chunki o'z o'rnida keldi bugungi darsimizda muttasil haqida bayon qilamiz zamir muttasillar alohida bir kalimaga qo'shilmasdan ya'ni qo'shilmasdan iloji yo'q alohida bitta kalimaga qo'shilishiga muhtoj bo'lib kelgan zamirlardir alohida o'zi aytilmaydi shuning uchun bular muttasilni raf holatida o'qiymiz desak ular moziy fe'llarga qo'shilib kelganlari doimo raf o'rnida bo'ladi misol dahaltu dahalta dahalti misol bunday o'rinlarda mana dahaltumo dahalno bu hammasi oxiridagi no tu ta kalimalari bular zamirun muttasilun bo'ladi foil bo'lib keladi raf o'rinda keladi nasb o'rinlarida esa misol fe'llarga qo'shilib kelganlari misol yuhibbuni yuhibbuna misol oxiriga kelgan zamirlar yuhibbuka yuhibbuhu yuhibbukum mana shu hamma zamirlar nasb o'rinlarida keladi yuhibbuni yuhibbuka misol seni yaxshi ko'radi nasb taqdirda nasb bo'lib keladi endi harflar bilan jar bo'lib kelayotganlari bor misol lana li laka lakum alayya misol alayna alaykum fiya fina fikum bular jar bo'lib keladi ammo ismlarda esa ismlarda misol qalamuka bizni hozirgi darsimiz hada qalamuka misol mana shu hada qalamukalar ismda kelgan vaqtida nasb o'rnida keladi qalamuka qalami qalamuna yoki boshqa hubbi hubbuka misol mana shunday o'rinlarda barchasida demak nasb o'rinlarida keladi demak hada mubtado bo'ldi qalamuka qalamu ismun marfuun biddammati zahirati marfu bo'ldi zamma turibdi mudofun muzof bo'ldi xabaruhu hadani xabari bo'ldi kachi zamir muttasilimiz yopishib kelgan zamirlar bular jarlik holatida edi al kofu damirun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahalli jarrin mudofun ilayh deymiz takror aytaman ma'nosi bilan al kofu qalamukadagi kof domirun muttasilun yopishib kelgan zamir bo'ldi qalamuga domirun muttasilun mabniyun alal fathi ka bo'lib fathaga mabni bo'ldi fi mahalli jarrin jar o'rinda turibdi taqdirda jar deymiz buni nima uchun mudofun ilayh muzof ilayh bo'lgani uchun muzof ilaylar doimo jar kelardi ka ham taqdirda jar hisoblanayapti. هذا قلمي بو mening qalamim هذا اسم ishora mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtadaun qalami mana bu yerda ham ozroq o'zgarishlar bor e'tibor berib o'tamiz qalami dagi i haqida qalami ismun majrurun lafsan marfuun mahallan deyiladi ismun majrurun lafzan lafzda majrur kelyapti qalami bo'lib kasra bilan kelyapti marfuun mahallan lekin taqdirida mahallida raf bo'lyapti nima uchun mudofun u muzof bo'ldida xabaruhu hadani xabari bo'ldi xabarlar doim raf o'rnida kelarmidi demak mahalda raf bu lekin lafzdachi lafzda majrur shuning uchun ismun majrurun lafzdan marfuun mahallan deymiz mudofun xabaruhu al yo qalomiydagi yo domirun muttasilun ana bu ham yopishib kelgan zamir bo'ldi mabniyun ala sukun bu sokinga mabni yi bo'lib sukunda turibdi fi mahalli jarrin jar o'rinda bu ham mudofin ilay muzof ilay bo'lganligi uchun qalamiga muzof ilay bo'ldida mahallida taqdirda jar bo'ldi bu ham xuz finjonak xuz fil amr mabniyun ala sukun failuhu damir mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta finjonaka bizga muhimi bu yerda finjona mansubun alomati nasbihi al fathatu zohira demak nasb bo'ldi bu alomati fatha bo'ldi buniki mudofun muzof bo'ldi mafulun bih xudga mafulun bih bo'ldi piyolani ol nimani kimni nimani kimga nimaga degan savollarga javob bo'ladi mafulimiz nimani piyolani ol kof al kofu domirun muttasilun mabniyun alal fathi kada fathaga mabni turibdi fi mahalli jarrin jar o'rinda mudofin ilay muzofin ilay bo'ldi ishrob shayak ishrob fil amr mabni ala sukun fa'iluhu damir mustatirun wujuban fihi taqdiruhu anta shayaka mana bizga yana izofa zamir bilan shoya mansubun alomati nasbihi al fathatu zohira shoya bo'lib fatha bo'ldi mudofun muzof bo'lyapti mafulun bih ishrobga mafulun bi al kofu damirun muttasilun bu ham ala alal fathi fathada mabni bo'lib turibdi fi mahalli jarrin jar o'rinda bo'lib mudofun ila bu ham mudofun ila shoyu muzof ka muzofan ila taqdirida kasra deymiz hada farasu sulaymana va hada thawruhu bu sulaymonning oti va bu uning ho'kizi yoki buqasi hada اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا فرس فرس اسم مرفوع بالضمة الظاهرة زم اسم تربت مضاف سليمان بلن مضاف مضاف يعني دو مضاف تربت خبره هذا خبر سليمان في محل جر مضاف إليه شنو u sulaymona biz yuqorida o'tgandik g'oyri musarriflar o'ziga kasrani qabul qilmaydi dedi sulaymona sulaymonin bo'lolmaydi kasrani qabul qilmaydi va ikkinchi sharti tanvinni ham qabul qilmaydi sulaymonan sulaymonun bo'lmaydi g'oyri musarrif chunki ism bo'lib ikkita shart topilyapti birinchisi atoqli ism ikkinchisi oxirgi alif va nun tutashyapti sulaymona bo'lib usmona sulaymona imrona va hokazolar demak fi mahalli jarrin deymiz buni mudofun ilayh deymiz muzof ilayh bo'lganligi uchun mahalda taqdirda jar bu va harf atfin mabniyun alal fatha fathaga mabniy qilyapti va a aga mabniy bo'lyapti la mahalla lahu min al irob irobdan o'rin yo'q bunda atfun hada thavruhu ma'tufun ma'tufun alayh hada farasu sulaymon demak hada thavruhu ma'tuf bo'ldi ma'tufun alayhi hada farasu sulaymon bo'ldi hada mubtado savruhu xabari savru xabar aslida. savru ismun marfuun biddamati zohira zammi zohir bilan marfu ism bo'ldi mudofun va xabaruhu muzoh bo'ldida hadani xabari bo'ldi hu zamirimizchi hu ham alhou damirun muttasilun mabniyun ala domma zamir muttasil bo'lib keldi hu savruhu savrga qo'shilib keldi va bu ham zammaga mabni qilindi savruhu bo'lib zammada mabni qoldi fi mahalli jardin lekin taqdirda bu jar deyiladi mudofin ilay nima uchun desa u muzof ilay bo'ldi savru muzof bo'lib raf bo'lsa hu taqdirda jar bo'lyapti ayna mihfazati ayna ism istifom mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin zarf makanin متعلق بخبر مقدم محذوف للمبتدا المؤخر تقديره موجود او كائن mehfazati bu yerda asosiy bizni maqsadimiz mehfazati ismun majrurun lafzan lafzda mehfazati bo'lib jar bo'ldi marfuun mahallan lekin taqdirida mahallida raf deymiz mubtadoun muaxharun al you mehfazatidagi yo damirun muttasilun mabniyun ala sukun sokinga mabniy qilindi fi mahalli jarrin u mahallida kasra bu jar deymiz mudofin ilayh chunki u muzofin ilayh bo'lgan hati kurrosi hati ismu fil amr mabnun al kasri bi ma'na atini ayna mehfazati ma'nosini aytib qo'ylik ayna mehfazati meni sumkam qayerda hati kurrosi meni daftarimni keltir demak kurrosi kurrosi maful bo'ldi mafulun bi demak kurrosi ismun majrurun lafzan mansubun mahallan bo'ladi bu ham ismun majrurun lafzan mansubun mahallan chunki mansub bo'lishining sababi u mafulun bihu mahallida mansub deymiz lekin ko'rinishda kasra deymiz jar deymiz al yau damirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin mudofun ilay bo'ladi bu ham at-tilmizu yaqra'u darsahu shogird darsni o'qiyapti at-tilmizu mubtado yaqra'u darsahu jumlatun fi'liyatun xabar bu qisqaroq aytamiz Yaqra'u fe'li mudori huva fo'ili bor. At-tilmizuga qaytadi. Darsahu. Darsahu mansubun bil fathati zohira. Ochiq zohir ko'rin turgan fatha bilan nasb bo'ldi. Mudofun muzof bo'ldi, maf'ulun bih bo'ldi. Al-ha'u damirun muttasilun. Muttasil zamir bu ham mabniun ala dommati zammaga mabni. Fi mahalli jarrin mudofun ilayh. Jar o'rinda bu ham. Chunki muzofun ilayh bo'lyapti. فريد يحفظ درسه فريد اسم مرفوع بالضمة الظاهرة مبتدا ديمز يحفظ درسه جملة فعلية خبره يحفظ فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على فريد buni زامير مستتر mustatir u joizlikka binoan bu بس درسه درس منصوبون علامت نسبه فتحة الظاهرة دمك درس نسب مضافون مفعولون به يحفظ مفعولون به هو الهاء ضمير متصل مبني على الضمة في محل جر مضاف إليه هو يطيع أمه هو ضمير بارز منفصل مبني على الفتح هو ده واو فتح مبني fi mahalli raf'in raf o'rnida deymiz chunki mubtadolar raf bo'ladi mubtadoun um. yuti'u jumlatun fi'latun xabaruhu yuti'u fe'l muzori huwa foili bir huvaga qaytadi ummahu umma mansubun bil fatati zohira ochiq fatha bilan mansub qilindi mudofun maf'ulun bihi bo'ladi hu alha'u damirun muttasilun mabnin ala dammati fi mahalli jarrin mudofun ilayh demak bu ham zammaga mabni qilindi ayna muhruka ayna xabar muqaddam muhruka mubtado muhar bu yerda mubtado muhar asosan muhru shuning uchun muhru ismun marfuun bi dammati zohira zamma zohir bilan marfu ism bo'ldi mudofun mudof bo'ldi mubtado muharun bo'ldi ka al kofu domiru muttasilun mabnin alal fathi fathaga mabni fi mahalli jarrin jar o'rinda bo'ldi mudofun ilay bo'ldi toychog'ing qayerda ayna meqlamatuka qalamdoning qayerda ayna xabar muqaddam meqlamatuka mubtada muaxxar bu ham miqlamatu ism zamir bo'lib mudofun mubtada muaxxarun al kofu damirun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahalli jarrin mudofun ilayh al axu yuhibbu ukhtahu al axu ismun marfu'un bid dammati zahirati mubtada'un Yuhibbu ukhtahu jumlatun fi'liyatun khabaruhu. Aka o'z singlisini yaxshi ko'radi. Yuhibbu fil muzori huwa foil var ahuga qaytadi. Ukhtahu ukhta mansubun bil fathati zohira. Zohira fatha bilan mansub bo'ldi. Mudofun maf'ulun bih bo'ldi. Hu damirun muttasilun mabniyun ala dammati fi mahalli jarrin mudofun ilayhi bo'ldi bu ham. Farasi yarqudu meni otim yuguryapti farasi bu ham muzof bo'ldi mubtado bo'lib al yo damirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahli jarrin mudofun ilay bo'ldi ayna kitabi ya ummi kitobim qayerda ey onam ayna xabar muqaddam ism istifom bo'lib kitabiy mubtada mo'xar. kitabiy mana bu yerda ham kitabiy ismun majrurun lafzan marfuun mahallan bo'ldi lafzda jar ko'rinyapti lekin mahalda taqdirda raf bo'ladi Mubtada mo'xar bo'ladi al yau domir muttasilun mabnin ala sukun fi mahalli jarrin mudofun ilayh ya harf nida مبني على السكون لا محل له من الإعراب وهو عوض عن فعل محذوف تقديره أنادي أو أدعو أنادي yoki ado unadi nido qilaman ado chaqiraman degan fe'ldan evoz bo'ladi ummi ummi munodo mana bu yerda ummi ham ummi ismun majrurun lafzan mansubun mahallan deymiz chunki munodolar taqdirda u nasb bo'ladi chunki hmm. mahfullikka binoan nidolardan keyin kelgan munodolar maful deyiladi chunki adu hmm. yoki unadi fe'li nido qilaman chaqiraman degan fe'lga maful bo'lib tushadi ummi demak majrun lafzan mansubun mahallan dedik munodo alyou damirun muttasilun mabnin ala sukun fi mahalli jarrin mudofun ilay mana bu yerda biz yana biroz yolarga yoritish kirib o'tamiz nidolarga nahushunos olimlari nido deb nimaga aytiladi desa muxotab qilingan kishi chaqirilgan vaqtida chaqirig'iga quloq tutishlikka talab qilinishlikni nido deyiladi demak bir kishini chaqirsa ya deb chaqirsa shu odamni menga qaragin deb talab qilish uchun chaqirilgan bo'ladi nido harflari oltita harflardan iborat birinchisi hamza ikkinchisi ay keyin hayo yo ayo vo a degan hamza bilan chaqirsa misol azaydun desak a fotimatu desak misol bu harf nido bo'lar yaqindagi kishini chaqirgan bo'lamiz u nido yaqinga ishora azaydun desak yaqinda turgan zaydni chaqiramiz ay desa yaqinni ham uzoqni ham o'z ichiga oladi ay zaydun desak yaqinda turganini ham ay deymiz uzoqda turganini ham ay deymiz hayo yo ayo bu uchalasi uzoqda turgan kishilarni chaqiradi va uzoqdagi kishilarni hukmidagi odamlarni ham chaqiradi uzoqda bo'lganlarga ayo deb aytamiz yoki ya deb aytsak ham bo'ladi yoki uzoqda hukmida bo'lgan kishilar kimlar ular uxlab qolgan odamlar yoki darsda turganda darsda uxlab qolganlar ham uzoq hukmida darsda turganda darsda g'aflatda qolib ketib boshqa narsani o'ylab o'tirganlar ham uzoq hukmida yoki esdan chiqib qolishligi ham uzoq hukmida ularga ham ya deb chaqiraveramiz nido qilaveramiz oldimizda tursa ham uxlab turgan bo'lsa ya deb uni uyg'otib yuboramiz mana shunday qilib bularni hukmlari mana shundan iborat vochi vo emas vo vo zaydoh misol vo kalimalari musibatlangan kishilarga yoki alamlangan kishilarga aytiladigan nido harfi vo zaydoh desa zayd degan misol farzand o'lib qolsa vo zaydoh deb chaqiradi buni ko'proq oxiriga sukunli hoyim qo'shiladi yoki bir kishiga alam tushgan bo'lsa o'ziga qaratib jigari og'rib qolsa vo kabidoh desa misol jigarim voy desa o'ziga alam tushib shunda ham vo kalimalari shartlanadi uxruj minar rodahati ya axi uxruj fil amr anta foyli bor minar rodahati jor majrum talog'i uxrujga yo حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب أخي منادى أخي اسم مجرور لفظا منصوب محلا بوهم ham demak ko'rinishda jar kelyapti lekin aslida taqdirida u nasbdir bo'lib munodo axi ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه خذ هذا القلم يا أخي خذ في الأمر أنت foyli bor هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نسب مبدل منه مفعول به مفعول به آخر ده بيرد هذا مبدل منه بود القلم اسم منصوب بالفتحة الظاهرة فتحة بلوتروت البدل هذا دم بدل بود يا ندا أخي منادى يا حرف ندا مبني على السكون لا محل له من الإعراب axichi bu ham kasra bilan kelyapti ismun majrurun lafzan lafzda majrurdir jar kelyapti mansubun mahallan mahalda esa u mansub mafulun bih bo'lgan e'tibor bilan al yo domirun muttasilun mabnin ala sukun chunki al sukunda turibdi fi mahalli jarrin jarni taqdirda jar deymiz buni mahalda jar mudofni ilayh deymiz demak xud hadal qalam ya axin ma'nosi bu qalamni olgin ey akam iqro darsaka ya karimu darsni o'qi ey karim iqro fil amr anta foili bor darsaka darsa mansubun bil fatati zohira mudofun mafulun bih ham muzof bo'ldi ham mafulun bih bo'ldi ka al kofu damirun muttasilun mabnun al fathi fi mahalli jarrin mudofun ilay bu mudofun ilay bo'ldi-da fathaga mabni bo'lib turibdi lekin taqdirida jar deymiz buni muzofa ilay bo'lgani uchun yo harf nida mabnin ala sukun la mahallallahu min al-i'rab karimu munodo mabnin ala damma karimu zammaga mabni qilindi liannahu alamun biz yuqorida aytgandik alamlar bo'lsa zammaga mabni qiladi va nakray mahsuda bo'lsa ham zammaga mabni qilinadi fi mahalli nasbin bu mahallida nasb deymiz baribir fe'lga taqdir qilingan fe'lga maf'ulda maf'ulun bi li fe'lin nidoil mahzufi taqdiruhu unadi bu karimu deganimiz fe'li hazb bo'lgan nidoning fe'li hazb bo'lganiga maf'uldir u taqdirda unadi bo'lgan unadi kariman bo'lgan karimni talab qilaman degan ibnuka yanamu ala saririhi ibnuka ibnu ismun marfun alamati rafihi ad-dammatu zahiratu mubtada'un mudofun mubtada'un bu muzof bo'ldi ka muzofun الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه يعني. مبتدا بولدو ينام على سريره جملة فعلية خبره ينام فعل مضارع هو فاعل بار ابن كيجي قيتاده على سريره على حرف جر مبني على سكون لا محل له من الإعراب يجر اسم الظاهر والضمير سريري مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة بولب متعلقه بينام جار مجرور متعلق ينام sarir mudof hi mudofin ilay bo'ladi sarir mudof hi damirun muttasilun mabniyun alal kasri mana bu yerda homiz kasraga mabni bo'ldi holar yolar bular hammasi o'rniga qarab zammaga kasraga sukunga mabni bo'lib ketaveradi savruhuda zammaga mabni degandik saririhida kasraga mabni deymiz mabniyun alal kasr deymiz o'z o'rniga qarab gohida rafga gohida nasbga gohida jarlarga mabni qilinib ketaveradi demak alho damiru muttasilun mabnun ala kasri fi mahalli jarrin mudofun ila bu ham mahallida jar muzofun ilay bo'ldi hada abi hada mubtado abi xabari ana endi abi ham shunday ismun majrurun lafzan marfuun mahallan deymiz ko'rinishda abi bo'lib kasra bo'ldi lekin aslida taqdirda abun bo'lib zamma bo'lgan deymiz u mudofin bo'ladi demak al yoimiz domiru muttasilun mabniyun ala sukun yomi sukunga mabni fi mahalli jarrin mudofin ilay jar o'rnida bo'lib mudofun ilaydir abi yaktubu abi ham xuddi shunday hada abidagi bu meni otamdagi kabi otam yozyapti abini ham harakati shunday ismun majrurun lafzan marfuun mahallan mudofin mubtadaun الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه يكتب جملة فعلية خبره يكتب في المضارع هو فاعل بر أبيك قيتاد أنا أدخل فصلي أنا من سنفك كريمان أنا ضمير بارز منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ جملة مز خبر أدخل فيل أنا فاعل بر أنا قيتاد فصلي أنا بيرد فصل ده هم o'zgarish fasli aslida bu mafulun bih bo'lgani uchun nasb bo'lishi kerak shuning uchun ismun majrurun lafzan mansubun mahallan deymiz nasb bo'lishi kerak edi maful bo'lishi uchun mahalda mansub deymiz majrurun lafzan lafzda ko'rinib turganda jar deymiz fasli bo'lib al yau damirun muttasilun mabnun ala sukun fi mahalli jarrin mudofun ilayh bo'ladi ana utiu muallimi men muallimimga itoat qilaman ana damirun barizun munfasilun mabnin ala sukun fi mahalli rafin mubtada'un bo'ldi o'tiu muallimi jumlasi xabari bo'ldi o'tiu fe'l muzori ana foili bor anaga qaytadi muallimi mana bu yerda ham o'zgarish muallimi ya'ni mansub va mafulun bih bo'lib mansub bo'lish kerak shuning uchun ismun majrurun lafzdan mansubun mahallan deymiz ko'rinishda jar lekin mahalda nasb bo'lish kerak bu maful bo'lgani uchun الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه انت تطيع معلمك انت ضمير بارز منفصل مبني على الفتح أنت لر فتحة مبني تربت في محل رفع تقدير ده رفع ديمز çünkü مبتدا ده bu مبتدا on تطيع معلمك jumlatun fi'liyatun خبر bo'ldi تطيع في الأمر أنت فعل بر أنت qaytadi muallimaka muallima mansubun bil fathati zohira och turibdi bu yerda muallimada nasbligi mudofun bo'ldi mudofun maf'ulun bi al kofu damirun muttasilun mabnun alal fathi fi mahalli jarrin mudofun ilay bo'ldi abi yaktubu otam yozyapti abi bu ham ism ismun majrurun lafzdan lafzda majrur marfuun mahallan mahalda marfu chunki mubtadada bu mubtadaun al yau damir muttasil bo'ldi mabnun ala sukuni fi mahalli jarrin mudofun ilayh abiga muzofun ilayh bo'ldi yaktubu jumlasi xabar bo'ldi yaktubu fe'l huwa fo'li bor abiga qaytadi hati mihbarati hati ismi fe'l anta fo'li bor mihbarati meni siyoh donimni keltir mihbarati maf'ulun bi mihbarati bu ham ko'rinmay qoldi harakati nasb bo'lolmay qoldi shuning uchun ismun majrurun lafzan lafzda majrur bo'ldi mansubun mahallan الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه bo'ldi ishrab qahvatak kofiyingni ich ishrob fil amr anta fo'ili bor qahvataka mafulun bi mana bu yerda qahvata ochiq ko'rinib keldi fathaligi mansubun alomat nasbihi al fathatu zohiratu mudofun mafulun bih bo'ldi ka al kofu domirun muttasilun mabnun alal fathi fi mahalli jarrin mudofun ilay hadal ijlu yashabul mu'a bu بزاق سوء içi هذا مبتدا مبني على السكون في محل رفع مبتدا مبدل منه العجل اسم مرفوع بالضمة الظاهرة البدل يشرب الماء جملة فعلة خبره يشرب في مضارع هو فاعل بار العجل qaytadi الماء مفعول به المهر يخرج من الدار al muhru mubtado yaxruju minaddori jumla fe'liya xabari yaxruju fe'li muzori huwa foil bor al muhruga qaytadi minaddori jon majur mutalig'i yaxrujuga biz mana shunday qilib sakkizinchi darsimizga ham yakun yasadik inshaalloh keyingi darsimizni 9 to'qqizinchidan davom ettiramiz va sallallohu alayhi va sallam muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain